बेशक अलाह आसमाननि ऐं ज़मीन खे ॾहण खां निगाह रखंदो आहे ऐं जेकॾहिं ॾहनि त ख़ुदा खां सवाइ उन्हनि खे को बि कोन निगाह रखंदो बेशक उहो बुर्दबार हार आहे